Знаєте, як буває? Взагалі-то я здогадуюся, який там кіт між ними пробіг, але він знову виразно глянув на годинник. То вже якось при іншій нагоді, а зараз даруйте, мушу бігти. Я теж буду на кладовищі. А після того, коли не заперечуєте, ми могли б, будь ласка, він так само ручко, як при зустрічі, тикає мені руку і біжить кудись. До похорону півтори години. Шкода їх марнувати. Піду до керуючого. Як тільки повертаю за ріг коридору, бачу, як з приймальні виходять двоє, на ходу щось жваво обговорюють і швидко спускаються сходами. Один із них, безумовно, калабан, якщо фотографія на стенді може дати бодай приблизне уявлення. Зупинити його, коли ми ще навіть не знайомі, явно не випадає. Ну, не пощастило, нічого не вдієш. Може, я помилився? Заходжу до приймальні. Худорлява струнка жінка років сорока граціозно повертає до мене голову зі строгою зачіскою. Приємним грудним, хоч і прокуреним голосом промовляє. Я вас слухаю. Як і Степанович у себе? Ні, він ще й не поїхав на обід. Потім поїде на похорон. У нас помер один товариш, так що сьогодні керуючого, очевидно, вже не буде. Все це вона говорить, дивлячись на мене, і в той же час не припиняючи клацати клавішами машинки, лише скошує око на папір, з якого списує, друкує всліпу і дуже швидко. На іншому столі, приставленому впритул до першого, стоїть ще одна машинка з широкою кареткою. Я сідаю на вільний стілець навпроти секретарки, щоб не примушувати її повертати до мене голову. Вона, очевидно, оцінила це, кивнула. А ви з яким питанням? Можливо, хтось інший? В якому кабінеті працює товариш Рудківський? На третьому поверсі кімната 39. Дякую. Знову затримуюся біля стенду фронтовиків. Є тут і Лев Данилович Рудківський, повне з розпливчастими рисами обличчя високий лоб із залисинами. Жутківський виявляється на місці. Більше в кімнаті нікого немає. Він здивовано дивиться на мене, повертає посвідчення. Мені доручено розслідувати справу про смерть вашого співробітника Дидуряки. Чому ви вирішили звернутися до мене? Він витягає губи в тонку нитку, в очах його встигає помітити не те, що переляк та все ж якусь розгубленість. Мабуть, вам краще поговорити з керівниками тресту? Звичайно, говоритиму з ними. Але, на жаль, нікого немає на місці. А ви ж теж належите до керівного складу профспілки, уточнює він. Це мені вже сказали, намагаюся перехопити ініціативу в розмові. Йдеться ж, власне, про смерть одного з членів профспілки. Тому хочеться вислухати і вашу думку з цього приводу. А що я можу сказати? Коли почув, що він потрапив під машину, будучи в нетверезому стані, то, щиро кажучи, не дуже здивувався. Він зам'явся, зрозумів, що така заява прозвучала не зовсім природно. Тобто, не тому не здивувався, що він е, потрапив під машину, а тому, що в п'яному стані. Але сьогодні вранці керуючий трестом сказав нам, що дедуляка е, залишив листа, що він покінчив життя самогубством. Такого я вже ніколи не чекав від нього. Якщо ви з тим листом ознайомлені, то я, вибачайте, не зовсім розумію, що тут ще треба розслідувати. Хоча б причину самогубства кажу і пильно дивлюся на Рудківського. Коли здорова, психічно нормальна людина, він же, сподіваюся, був цілком нормальним? Безумовно, хоч дивлячись у чому. А саме, бачите, поняття нормальне і дуже широке. Кожна людина, крім загально прийнятих, е, вкладає в нього ще якісь свої е, особисті уявлення. Він дивиться на мене, щоб зрозуміти, як я сприймаю його слова. Наприклад, я не можу вважати е, цілком нормальною людину, яка.